بسم الله الرحمن الرحيم العام عام 145 تعريف العام في اللغة الشامل عام در لغة بمعنى شامل شامل و فراگیر 163 ومنه عمهم والخير أي شاملهم از همین هست عمهم الخير آه يعني فرا گرفت آنها را خير وفي الاصطلاح و در اصطلاح چه دارد لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غیر حصر کر رجال میفرماید عام در اصطلاح لفظی هست که فرا میگیرد دربر میگیرد تمام آنچه را که برایش صلاحیت دارد با یک وضع او مثل مشترک نیست که چند تا وضع داشته باشه مثلا عین کلمه عین یک بار برای چشم وضع شده یه بار برای مثلا چشمه وضع شده ولی این لا آم نه یک وضع داره ولی همه رو در بر میگیره بدون حصر مانند کلمه الرجال که شامل هر مردی میشه شامل هر مردی میشه الفاظ العموم حالا که آمو تعریف کرد میگه اون الفاظی که دلالت بر عام بودن میکنن در عربی چی هستن الالفاظ الدالت على العموم كثيره من اش هریها ما الفاظی که دلالت بر عموم میکنن زیادن ولی مشهورترین ها اینا هستن یک لفظ کل و جمع و هما یفیدان العموم فيما یضافان الیه مثل قوله تعالی کل نفس ذائقه الموت لفظ کل لفظ جمیع اینا برای عام هستن عموم میرسونن عام بودن اون چیزی رو که بهش مضاف شده اند میرسونند مانند کل نفس هر نفسی پس شامل هر نفسی میشه پس لفظ کل جمعی دیگه مشخصه که برای من دو الجمع المعرف ال الاستغراق او بالاضافتی دومین لفظی که دلالت بر کنه، میکنه اون جمعی هست که معرفه به الفلام استغراق هست الفلام استغراق داره یا معرفه به اضافه هست مضاف هست مثال برای اولی فمن الاولی قوله تعالی ان الله يحب المحسنین همان الله محسنین رو دوست داره اینجا کلره جمع ما که المحسنین هست نام داره چی داره؟ یعنی هر محسنی رو خداوند تمام محسنین رو و من المعرفی بالاضافه و مثال برای معرفی که با اضافه معرفه شده است قوله تعالی خذ من اموالهم صدقتا بگیر از مالهاشان صدقه اموال جمع هست که مضاف هست معرفه به اضافه هست اموال بگیر از مالهاشان هر مالی رو چکار میکنه؟ در بر میگیره یعنی عام هست سه المفرد المعرف ال المفیدة للاستقراق سومین لفظ عام اون مفردی هست که معرفه به الفلام استقراق هست یعنی الفلام استقراق داره مانند قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر كلمة الإنسان مفردة الفلام استقراق داره يعني هر إنساني همانا هر إنساني در چه هست؟ بله فلفظ الانسان الانسان هنا يشمل جميع افراد الانسان لفظ انسان شامل تمام افراد انسان میشه چهار المفرد المعرف بالاضافه مفردی که معرفه به اضافه هست مانند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اگر نعمت های الهی را بشمارید نمیتوانید اینجا نعمت مفرد مضاف به الله هست پس هر نعمتی پس پنجمین لفظ آن اسمهای موصول هستند ان الذين ياكلون اموال الناس کسانی که مالهای مردم میخورن شامل هر کسی اسمای استفهام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اسمهای شرط ها هشت النكرة الواردة في سياق النف أو النه مثل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نكريك در سياق النافية يا نه أمد باشي ما ننده ولا تصلي على احد اینجا احد نکره هست احد چه هست در سیاق نهی هم اومده است لا ها پس احد نکره است در سیاق نهی اومده لا تسلی هر کسی رو شامل میشه نماز نخوان بر احدی از آنان که مرده باشه درگست بر منافقین منظوره خب پس اینجا احد به معنای آمه چرا چون نکره هست و بعد از اومده در سیاق نهی اومده بله 147 دخول الاناث في خطاب الذكور داخل شدن زنان در خطاب مردان إن الفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث أقسام الفاظ جمع از جهة دلالت بر زنان و مردان بر چندین قسم میشن فمنها ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء اون الفاظ جمعی که مختص دلالت کردن بر مردان فقط و بالعکس یا برعکسش مختص فقط بر زنانند الا بدلیل خارج الله كالرجال والنساء بله مانند کلمه الرجال که مختص فقط چیه مردانه یا کلمه النساء که مختص چیه بله پس میگه اون الفاظ جمع از جهت دلالتش بر مرد و زن بودن بر چند قسمتن قسم اول اونی که مخ... یا مختص زنان یا مختص مردان و منها ما یشمل الذکور و بحسب به حسب الوضع نوع اونی که شامل زنان و مردان میشه با همون وضع و درست شدنش و هو الذي لم تظهر فيه علامه تذکیر ولا تانیث علامت تذکیر و تانیث نداره مانند کلمه الناس بر حسب وضع لغویش شامل مرد و زن میشه انس بشر اینا شامل زن و مرد میشن و منها ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيان وذلك نحو ما ومن نوع سوم که شامل زن و مرد میشه با اصل وضعش و مختص به هیچ کدوم یکی نیست مگر اینکه بعدا بیان بشه که مال زن یا مرد مانند من و ما این شامل زن و شامل مرد میشه با و لغویش و به همه ما به علامت التانیث في جميع المؤنث في جمع المؤنث الثالم الصالم نوع چهارمش اونیه که با علامت تأنیث استفاده شده ها در جمع مؤنث سالم مانند مسلمات و به علامت تذکیر فی جمع المذکر سالم یا با علامت مذکر استفاده شده مانند جمع مذکر سالم مانند المسلمون و مثل فعلو و فعلنا و مانند فعلها، فعلو که برای مذکره فعلنا که برای مؤنثه فهل تشمل هذه الجموع الصنفين من الذكور والاناث او يختص كل جمع بما تدل عليه علامته او این نوع چهارمش میگه آیا آیا این نوع چهارم شامل هر دو صنف مذکر مؤنث میشه یا نمیشه هر یکی مختص همون علامتشه مثلا اونی که برای مذکر مختص مذکره و اونی که مؤنث مختصه جایی که کلمه مذکر اومده یا جمعی برای مذکر اومده آیا زنان شاملش میشن یا شاملش یا اون جایی که جمعی برای مذکر اومده آیا شامل زنان میشه یا برعکس بله در این نوع چهارون ذهب الجمهور الى الاختصاص الا بدلیل جمهور گفتن نه مختص یکی اگر علامت مذکر رو داره مختص مذکر و اگر علامت مؤنث رو داره مختص مؤنث مگر دلیل بیاد ولكن قد تكون قرائن تقتضي دخول الاناث في جمع المذكر كما في قرينه عموم التشريع للجن میگه مخت... مختص منتها گاهی موقع یک قرینه وجود داره که مقتضا میکنه زنان هم در جمع مذکر چی بشن داخل بشن مانند قرینه عام بودن شریعت اسلام برای همه موقعی که حکم شرعی میاد خب این برای همه هست برای زنان و برای چه هست پس اینجا اگر اومده بود یا ایها الذین ای کسانی که ایمان آوردی الذین برای مذکره ولی زنان هم شامل میشه چون تشریع برای کیه برای هر مسلمان زن و مرد پس اینجا شامل میشه چون اینجا قرینه هست و قال البعض بعضی دیگه گفتن ان جمع جموع المذکر تشمل الاناث بالوضع بعضی اصلا این نظریه رو دادند که جمع مذکر با همون وضع اصلا شامل زنان میشه کلا شامل چی میشه مثلا یا ایو الذین یا مثلا فعلو یا اونایی که دلالت بر مذکر میکنن شامل زنان هم میشن و قول الجمهور هو راجه اما قول جمهور راجه یعنی اونی که برای مذکر فقط برای مذکره مگر زمانی که قرینه باشه مگر زمانی که باشه پس این سوال رو در شماره 147 جواب داد که آیا زنان در خطاب مردان وارد میشن یا وارد نمیشن پس اونجایی که اومده یا ایها الذین آمنو درسته برای مذکره ولی زنان هم چی شامل, شامل میشن 148 اقل الجمع کمترین جمع از چند شروع میشه آیا از دو شروع میشه یا از سه اینو جواب میده اختلف العلماء في اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثه قال الجمهور انه اثنان وقال البعض انه ثلاثه واحتج كل فريق بجمله ادله و راجه هو قول جمهور دقت داشته باشید اختلاف کردن علما در کمترین جمع که آیا از دو یا از سه آیا دو جمع هست یا نیست جمهور گفتن که از دوه یعنی دوتا هم جمعه و دیگران گفتن که سه هر یکی ادله رو برای خودشون آوردند و حجت گرفتن اما قول راجح که از دوه و مال جمهور راجح هست پس قول جمهور راجحه که میگن بله 149 دخول النبی صلی الله علیه وسلم فی خطاب امته رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در خطاب امت داخله هر کجا که خطاب برای امت اومده پیغمبر هم شامل میشه هل يدخل النبي في عموم الخطابات القرآنية؟ آية پیغمبر صلى الله عليه وسلم در عموم خطابهای قرآنی وارده مانند یا اهل الذين آمنوا اي کسانی که ایمان آوردید آية پیغمبر شاملش میشه یا مثلا یا ایها الناس یا عبادی قال الجمهور بالإيجاب جمهور گفتن بله وقال البعض بالنفی بعضی دیگر گفتن نه شامل نمیشه و الراجح قول الجمهور دکتر میگه که راجع قول جمهوره لانه هذه الصيغ عامه لكل انسان ولكل مؤمن وهو سيد الناس وسيد المؤمنين فلا يخرج منها الا بدليل زیرا این صيغه ها برای عموم مردم هستند و برای هر مؤمن هستند و رسول گرامی اسلام سید مردم و سید مؤمنین هست در نتیجه از اینها خارج نمیشه بله پیامبر شامل میشه جای کومت یا الذین آمنو پس پیغمبر هم چی میشه 150 خب الان که بحث آم و آور بعضی جاها آم چی میشه تخصیص میشه آم چی میشه یعنی آم مخصوص بعضی میشه دیگه بعضی از افراد ازش خارج میشن موقعی که من میگم کل طلاب تعطیلن اگر یک بعدا بگم جزه اینجا من دیگه آمو خاص کردم اینجا من آمو چکار کردم بعض والتخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته أي أفراده والدليل الذي دل آه، عليه يسمى المخصص واشترط الحنفية في المخصوص أن يكون مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه فإن لم يكن مقارنا للعام كان ناسخا لا مخصصا وكذلك إن لم يكن مستقلا عن لفظ العام كالاستثناء لا يسمى مخصصا وإنما يسمى صرف الأموم به عن أمومه وقصره على بعض أفراده قصرا وهو دليل القصر خب دقت داشته باشید تخصیص یعنی چی تخصیص یعنی کوتاه کردن عام بر بعضی از اون زیر مجموعش ها موقعی من گفتم کل طلاب برن اینجا عام کردم ولی گفتم جزئی. یعنی من دیگه اینجا اومدن چکار کردم بعضی از مسمیات این کل طلاب رو چیکار کردم خارج کردم بله قصرش کردم بر بعضی بعضی های دیگه رو خارج کردم و اون دلیلی که دلالت بر تخصیص میکنه بهش میگن مخصص بهش میگن چی؟ یعنی خاص کننده مخصص اسم فاعل دیگه خب در تخصیص احنافی شرط های قائل شدن شرط قائل شدن حنفیه در مخصوص در مخصص فی المخصصی این يكون مقارنن للآن احناف شرط گذاشتن در مخصص که همراه با آم باشه مقارنه با آم باشه و از اون کلامی که آم ذکر شده مستقل باشه جدا باشه اگر مقارنه با آم نبود بهش میگن ناسخ دیگه بهش مخصص نمیگن احناف اون مخصصی رو که بیاد خاص بکنه بعد از مدتی دیگه بهش نمیگن که این خاص شده بلکه بهش میگن اون افرادی که جدا شدن منسوخ شدن اونا چه شدن؟ بهش ناسخ میگن و همچنین اگر مستقل نبود از لفظ عام مانند استثناء استثناء که مستقل نیست من میگم جاء الطلاب الا زید مستقل نیست جز همون جمله دیگه نه اگر مستقل هم نبود دیگه باز هم بهش مخصص ولی جمهور بهش مخصص میگن یعنی الا زید اومده اینو خاص کرده پس بهش مخصص میگن چیش میگن بله اما احنا بهش دیگه مخصص نمیگن بلکه بهش میگن صرف عموم از عموم بودنش یا قصر بودنش کوتاه بودنش بر بعضی از افراد بهش میگن قصر بهش میگن چی؟ قصر ولكن الجمهور لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه فعندهم قد يكون التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل مقارن للنص العام أو غير مقارن له ولكن بشرط أن لا يتأخر وجودها عن وقت العمل به وإلا عد ناسخا لا مخصصا أما جمهور برای مخصص اون شرایطی رو که شروطی رو که احناف قائل شدن جمهور اون شروط رو قائل نشدن در نزد جمهور میبینی که تخصیص رخ داده است با دلیل مستقل یا غیر مستقل و اون دلیلی که مقارن با نص عام هست و اونی که مقارن با اون همزمان اومده یا همزمان نیومده منطقه جمهور همین شرط آوردن که گفتن مخصص مقارن نباشه مشکلی نیست ولی تا زمانی تاخیر نداشته باشه که از وقت عمل بگذاری از وقت عمل اون نس مثلا اومده یه نسی اومده اون لحظه مخصصش وارد نشده بعدا وارد شده ولی اون بعدا تا زمانی طول نکشه که از وقت عملش باله. در, در این صورت دیگه جمهور هم بهش میگن ناسخ دیگه اون اگر بعد از وقت عمل بود اگر بعد از وقتی بود Bale. ومثاله قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه مثال شيله هر کسی از شما ماه را دریافت پس اون رو چکار بکنه روزه بگیره فالعموم الوارد فيه يشمل كل من قدر شهر الصوم فيجب عليه صيامه ولكن خص هذا الأموم بمن عدا المريض والمسافر بدليل ما جاء بعده من كلام مستقل متصل به خوب دقت کنید میگه اینجا اومده هر كسي كي إن من از الفاظ عامه چون اسم موصوله هست دیگه نه میگه هر کسی که رمضان دریافت اون روزه میگه. اینجا شامل هر کسی که ماه دریافته میشه روزه برش واجبه اما این عموم خاص شده برای کی؟ برای بغیر از مریض و مسافر برای بغیر از چون بعدا مخصص اومده بعدا چی اومده؟ یک کلام مستقل و متصلی اومده اینه من کان مریدا او علی سفر فیدتون من ایام هر کسی که مریض بود یا روزه بود بعدا روزه بگیره پس اومد خاص شد اون عام چه شد برای اونایی که مریض نیستن برای اونایی که مسافر نیستن قبلا که همه در شامل همه میشد ولی بعدا چی شد بله و مثاله قوله تعالی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون زنان زنان طلاق داده شده سه قرعه به عده میشینند خب اینجا لفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها فتجب عليها العدة بما ذكر من القروء ولكن هذا الأمور خص بالمطلقات المدخول بهن بقوله تعالى ببینید مثال دیگه آورده گفته که زنانی که طلاق داد شدن سه قرع بشینن لفظ مطلقات عامه چون جمع و الف لام روش اومده نه هر طلاق داده ای رو شامل میشه چه مردش با اون آمیزش داشته باشه چه نداشته باشه ها؟ واجب است که سه قرع به عده بنشینه اما این عموم خاص شده به کدوم مطلقات به اون مطلقاتی که دخول انجام گرفته ها؟ این آیه اومده خاصش کرده ببینید یا ایها الذين اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها ای مؤمنان زمانی که زنان مؤمن را نکاح کردید سپس اونا رو طلاق دادید قبل از دخول ادعی برشون نیست ادعی برشون پس اون عام قبلی چی شد خاص شد برای اون زنانی که آمیزشی رخ داده است مقاربتی رخ داده است نه شانه نیست کسی نکاح خالی بود طلاقی داد ادعی نه نه بحث اختلافی نه 151 دلالت العام خوب دقت کنید دلالت آن ها ادهی نیست کسی که کسی که طلاق بودن بحث وفات فرق بله طلاق ادهی نیست دلالة العام اختلف العلماء في دلالة العام أهي قطعية أم ظنية مسألة ديجيك ما ترى مكونه آية أون عام دلالتش بر تمام أفرادش اه، قطعي هست یا ظنية اختلف العلماء في دلالة الآم أهي قطئية أم ظنية قولان للعلماء فذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أن دلالته على أفراده قطئية ما لم يخصص فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطئية علماء در دلالة آم كآية قطية سياسة ني اختلاف دارا دو قول وجود داره بعضي كأهناف احناف جزوشون می باشند نظرشون این هست که دلالت لفظ عام بر افرادش قطعی هست مادامی که خاص نشده باشد تخصیص رخ ندهد زمانی که تخصیص رخ داد دلالت کردنش بر مابقی افراد دیگه زنی هست دیگه قطعی نیست اما ببین جمهور چی میگن وقال الجمهور ان دلالت العام على شمول جميع افرادی دلالت ظنیه لا قطعیه قبل تخصیص و بعده جمهور گفتن دلالت عام بر افرادش یک دلالت زنی هست قطعی نیست چه قبل از تخصیص و چه بعد از تخصیص انواع العام العام ثلاثة أقسام آن بيبي ها بر سقس هاست الأول عام دلالته على الأموم قطعية بأن يقوم الدليل على انتفاء احتمال إرادة الخصوص به مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها آم بر سه قسمه اون آمي كدلالته دلالتش بر أموم بودن قطعي هست به این شکل که دلیل وجود داشته باشد بر این چیز که احتمال اراده خاص بودن دیگه درش وجود نداره پس اون آمی که دلالتش بر عموم قطعی هست بگونه ای که دلیل وجود دارد که منتفی میکنه که اراده خاص بودن درش بوده اراده خصوص درش مانند این قول الله متعال وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که رزقش بر کیه بر الله هست این از اون عامهایی هست که دیگه اراده خصوص درش اصلا وجود نمیشه ما بیایم مثلا یک جنبنده رو خاص بکنیم که نه ممکنه روزیش بر خدا پس نوع اولش این بود الثانی آمون یراد به الخصوص قطعا نوع دوم اون آمی هست که منظور از اون قطعا خاصه یعنی خاص شده یعنی چی شده لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده لا كلها چون دلیل وجود داره که منظور از این عام بعضی از افراد هستند همه اون افرادش نیستند مانند این قول الله متعال ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه بر الله برای الله است بر مردم حج بیت بر اون کسایی که تواناییشو دارند فالناس من الفاظ العموم ولكن يراد به بعض المكلفين لا كلهم میگه اینجا کلمه ناس که در این آیه اومده است از الفاظ عمومه منتها منظور از اون بعضی از مکلفین هستن همه مکلفین پس نوع اول اون آمی بود که اراده خاص درش وجود نداشت نوع دوم اون آمی هست که اراده خاص درش هست یعنی خاص حصر بشكل قاطع جاز خاص حصر الثالث عام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على الأموم مثل قوله تعالى نوع سفوم اون عامي هست عام مخصوص نوع سفوم چه هست؟ عام مخصوص هست عام مخصوص کدوم هست اون عام مطلقی هست که الذي لم تصحبه قرینه قرینه همراهش نیست که تنفی احتمال تخصیصی که نفی بکنه احتمال خاص شدنش رو و همچنین قرینه همراهش نیست که دلالت بر عمومش رو چکار بکنه نفی بکنه مانند این آیه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو زنانی که طلاق داده شده اند منتظر میشینن یا به عده مینشینند چند قرع سه قرع خب پس نوع سوم عام مخصوص هست عام مخصوص اون عامی هست که قرینه همراهش نیست که دلالت بر این بکند که منظور بعضی از افراد فقط هستند آه؟ این سومی دلالت بر عموم بودن میکند مگر اینکه دلیلی بیاد و اینو چکار بکنه ببینید ما سن نوع داشتیم اون آمی که دلالت بر عموم بودن میکرد و دلیل وجود داشت که این اسم خاص نیست این اراده خاص درش وجود نداره نوع دوم اون آمی بود که قرینه به ما میگفت که این خاصه منظور بعضی از افرادش هستن کل افرادش و نوع سوم عام مخصوص هست اون عام مطلقی هست که قرینه همراهش نیست که احتمال خاص بودنش رو نفی بکنه یا احتمال عام بودنش رو چکار بکنه بلکه میریم دنبال خاص کننده میگردیم اگر خاص کننده وجود داشت میگیم خاص شده و اگر وجود نداشت دیگه میگیم خاص ولی اون دو نوع اول نه نوع اولش قرینه وجود داشت که اصلا خاص نمیشه نوع دومش هم قرینه وجود داشت که چیه این سومی نه این سومی اگر دلیلی وجود داشت که خاص شده میگیم خاص شده اگر نداشت دیگه همون چه هست عام هست و آخرین مسئله که مربوط به عام هست مسئله تو به عموم لفظ لا به خصوص سبب این یه قاعده اون چیزی که میگه اعتبار داره آن بودن لفظه نه خاص بودن سبب مثلا با یک مثالی یک قاعده یا حکم کلی رو وضع میکنند ولی سببش یه چیز خاصی بوده یه شخصی جنایتی انجام داده بعد از اون یک قاعده کلی اومده میگه آیا اون سببش اعتبار داره یا نه اون قاعده کلی اون الفاظ کلیش داره اعتبار داره خوب الان دقت کنید عبرت یا عام بودن الفاظ اعتبار دارن نخاص بودن سبب اشتهرت هذه العبارة على السنة الأصوليين ويرودين بها أن العام يبقى على عمومه وإن كان ورده, ورده بسبب وإن كان وروده بسبب خاص میگه مشهور هست این عبارت بر زبان اصولی ها منظور از منظور اصولی ها از این عبارت چه هست منظورشون این هست که عام بر عام بودنش باقی میماند اگرچه که ورودش به خاطر یک سببی خاص شده باشد خوب دقت کنید آم بر آم بودن باقی میماند اگرچه که ورودش به خاطر یک سببی خاص باشد فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من احكام وليست العبرة بالاسباب التي دعت الى مجيء هذه النصوص پس کجا رسیدیم؟ ها پس, پس لصوص اعتبار دارند و آنچه که شامل میشن بر احکامات پس نصوص اعتبار دارند و اون احکامی که شاملشون میشن و اسبابی که سبب آمدن این نصوص بودند اعتبار ندارند یه شخصی صحابی میاد پیش رسول خدا سوالی مطرح میکنه بعدش یک نسی عام میاد ها دیگه نمیگیم چون برای فقط فلانی وارد شده این حکم فقط برای اون هست سبب خاص اعتبار نداره بلکه الفاظ عام چی دارن اعتبار دارند فاذا جاء النص بصيغه عامه لزم الامل بعمومه دون الالتفات الى سبب الذي جاء النص العام من اجله لان مجيء النص بصيغه مجيء النص بصيغة الأموم يعني أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاما لا خاصا بسببه خوب دقت کنید میگه زمانی که نص با عام اومد زمانی که لازم است که بهمون عام بودنش عمل بشه و توجهی نشه به اون سبب خاصی که اون نس عام به خاطرش اومده است اون سبب خاصش در نظر گرفته نشود زیرا آمدن نس با صیغه عام هست و شریعت و شارع خاصه هست که حکم عام بشه حکم چی بشه؟ عام بشه نه که خاص بشه به خاطر خاص بودنه سببش مثال میاره الان والامثله تو کثیرتون مثال برای مورد خیلی زیاده منها از جمله آية اللعان وإن نزلت بسبب واقعة معينة وهي قذف هلال ابن أمية زوجته إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم خوب دقت کنید میگه مسئله آیه لعان که در سوره نور اومده است اگرچه که میگه بحث لعان به خاطر یک واقع مشخصی اومد نازل شد اون هم بحث تهمت زدن هلال ابن امیه به همسرش بود زمانی که هلال ابن امیه همسرش رو تهمت زد اون آیات در سوره نور نازل شدند میگه اینجا این مسئله عام هست برای تمام شوهران هر شوهری که اومد زنش رو تهمت زد شاملش میشه دیگه نمیایم بگیم که نه فقط این مخصوصه بله پس این عام هست برای تمام اون مردانی که زنانش رو تهمت بزنن و من الجدیر بالتنویه أن اکثر أمومات القرآن والسنة جاد بسبب أسئلة يتقدم به الناس أو وقائع تحدث ومع هذا أو وقائع حدثت ومع هذا فقد عمل عمل به عمل به الفقهاء دون انکار میگه شایسته هست اینجا یه اشاره داشته باشیم که اکثر عمومات قرآن و اکثر عمومات سنت به سبب سوالی که قبلا مردم پرسیدند اومده یا به خاطر واقعی که پیش اومده این عمومات نازل شدند با این حال فقها به همون عام بودنش عمل کردن به همون عام بودنش چیکار کردن بدون اینکه کسی بیاد این کارشون چیکار بکنه انکار بکنه پس اینا مسائل خیلی مهمی بودن در رابطه با عام خدا بحث عامی تمام کو باند هم دیگه باند شما دیگه گوشتش نبینا خیر